الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Na početku donosim salavat i selam na Allaha poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam i zahvaljujem uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala što nam je omogućio da se večeras ovdje okupimo i da nešto progovorimo o ovoj temi koja je već unaprijed najavljena. Ova tema sama po sebi osjetljiva, posebno u ovim vremenima kada mnogim muslimanskim društvima u svijetu, pa i ovdje kod nas, pojavljuju se neke stvari koje se vežu za samu vjeru islam, Dešavaju se neke stvari koje, nažalost, ne doprinose da se stvori lijepa slika o islamu. Postavlja se pitanje da li postoji pretjerivanje u da li, uopće, da li se uopće može pretjerati u vjeri. I otkad to pretjerivanje je li datira, da li je ono prisutno samo u islamu ili i u drugim vjerama, odnosno među drugim sljedbenicima e, i drugih poslanika. Naravno, samo pretjerivanje u vjeri, ono je prisutno otkako je prisutan čovjek na zemlji od Adema a.s. Međutim, mi nećemo govoriti o tim vremenima, o vremenima, o ranijim poslanicima. Govorit ćemo o pretjerivanju u islamu koje se, nažalost, ovaj, dešava među njegovim sljedbenicima. Mi inače znamo da je islam vjera koja u svojim osnovama zagovara blagost, zagovara samilost, Islam je vjera koja je došla na ovaj svijet da obezbijedi prosperitet i sreću i blagostanje ljudima na ovom svijetu. Zato je poslanik Muhammed a.s. poslan kao milo svim svjetovima. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ A mi smo te samo kao milo svjetovima poslali. Inače, sredina i umjerenost su najistaknutije osobine vjere islama. Samim tim, to su i najistaknutije osobine njegovih sredbenika, muslimana. Opet naglašavam da je da sam odabro da govorim o ovoj temi baš zbog toga što je u posljednje vrijeme mnoštvo, kažem, pojava, mnoštvo e, razumijevanja islama koji narušavaju pravu sliku islama a baš idu u tu krajnost, odnosno u pretjerivanje o kojem govorim. Kaže uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala i tako smo vas učinili središnjom, odnosno umjerenom zajednicom, da budete svjedoci protiv ostalih ljudi i da poslanik bude protiv vas svjedok. Sura Al-Bekara 143. ajet. Stoga ćemo naći da naša vjera, naša lijepa vjera Islam, da nudi sredinu i umjerenost u svim aspektima ljudskog života. I ne samo to, nego upozorava na obje vrste zastranjivanja u vjeri. Znači, upozorava na pretjerivanje, odnosno pregonjenje u vjeri, prelaženje gornje granice i zapostavljanje vjeri, prelaženje donje granice. I jedno i drugo je pretjerivanje i zastranjivanje. Primjeri umjerenosti primjeri središnjosti naše vjere Islama, islamske vjere su mnogobrojni i kažem obuhvataju sve segmente ljudskog života. Svi islamski propisi, ako malo razmislimo jeli, o tim propisima, u stvari došli su u skladu sa istinom i pravilnošću. S obzirom da živimo u vremenu materializma, tehnološkog napretka, ja ću navesti primjer središnjosti islamskog puta u tom, znači, aspektu ljudskog života, kada je u pitanju materijalna strana. Znači, kada je u pitanju materija, ljudi su zauzijeli dvije krajnosti. Jedni su materiju, odnosno imetak, uzeli kao glavnu preokupaciju svoga života. To su materijalisti. I oni su uzeli, znači, materiju za osnovni cilj u životu. I tako su zalutali. To su jevrijeji o kojima uzvišen Allah u Koranu kaže i naći ćeš sigurno da više žude za životom od ostalih ljudi. Da više žude za životom na ovome svijetu od ostalih ljudi. Sura El, baqara 96. ajet. Znači oni su otišli jednu krajnost, židovi ili jevreji. Matire su za osnovu i to im je, to im je njihovo, znači, ova, njihova smjernica u životu u drugu kraju, s druge strane, po pitanju materije otišli su krše koji su sami sebi zabranili Božije blagodati, Allahove blagodati, i uveli su sebi monaštvo, isposništvo, kao novotariju ono što im Allah nije naredio. Kaže uzvišen Allah onima kaže, dok su monaštvo oni sami kao novotariju uveli, mi, smo im ga, mi im ga nismo propisali u želji da steknu Allahov zadovoljstvo. Sura Hadid, 27. aj. Islam, gledamo sada središnji put Islama, kada je u pitanju materija. Islam je zauzeo srednji put i sve mu dao pravo koje mu i pripada. I kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala i nastoj da time što ti Allah dao stekneš onaj svijet, a ne zaboravi ni svoj udio na ovome svijetu. Znači, e, islam nudi sredinu. I nastoj, znači da time što ti Allah dao stekneš onaj svijet, a ne zaboravi ni svoj udio na ovome svijetu. Prvo se spominje onaj svijet jer je on prioritet. Ali ne zaboravite ni svoj udio na ovome svijetu. Ne zaboravite Allahove blagodat koju vam Allah dao, radi vas i stvorio, to je vaše. Dalje kaže uzvišen Allah Đelešanu, ko je zabranio Allahove ukrase? koje je on za robove svoje stvorio i ukusna jela. To je još, znači, jedan od ajeta koji govori o tome da, da niko nema pravo da zabrani ni sam sebi ni drugome Allahove blagodati koje je stvorio za svoje robove. S druge strane, Islam je zabranio prekomjernu ljubav i zaokupljenost materiju. Znači, dozvolio nam je da imamo ovaj, i bogatstvo, da koristimo blagodati ovoga svijeta. Međutim, s druge strane, zabranimo nam je da to bude preokupacija u našem životu. To je druga krajnost, ono što čovjek upropašta, ono što upropastilo e, jevreje, odnosno ono što upropaštava mnoge danas ljudi i muslimane, što su materiju uzeli za svoje božanstvo. Zato uzvišen Allah kaže, ajet koji nas vodi ka, ka sredini, ka umjerenosti, ne da nam da, da previše zavolimo materiju ovaj svijet. Pa kaže, znajte da život na ovome svijetu i ništa drugo do igra i razum i uljepšavanje i međusobno hvalisanje i nadmetanje u imecima i brojem djeci. Ako razmislimo o životu, o ljudima, o njihovom ponašanju, vidjet ćemo da je to uistinu tako. Suština života, trka za imetkom, gdje ću zaraditi, gdje ću steći, kako ću kuću napraviti, kako ću auto kupiti, koliko ću sakupiti novca, gdje ću putovati i tako dalje. Igra i razloga, trka. To je suština života. Kaže, primjer zato je biljeći rast poslije kiše oduševljava zemljoradnike, ono zatim buja, ali ga poslije vidiš požutjela, da bi se na kraju skršilo. A na onome svijetu je teška patnja i Allahov oprost i zadovoljstvo. Život na ovom svijetu je samo varljivo naslađivo ipak nas Islam posjeća, odnosno Kur'an nas posjeća. Pored toga što, što je dozvoljeni metak i blagodat ovoga svijeta, ipak u odnosu na onaj svijet gdje Allah oprosti milost, ovo je samo varljivo naslađivanje. Varljivo naslađivanje i ne može se ni porediti sa slastima i blagodatima onoga svijeta. Ovo je bio samo jedan uvod o našoj temi. Ja ću sada prijeći na srž teme, a to je suština islama, kakav je tu islam i zašto dolazi do pretjerivanja u islamu i koji su to osnovni i glavni oblici pretjerivanja u vjeri. Mi moramo se e, suočiti sa činjenicama, sa istinom. E, muslimani dok ne budu spremni na to, neće moći naprijed, neće moći napredovati. Moramo e, prepoznati svoje greške, <clears throat> moramo ih znati prevazići i moramo znači steći snage i da priznamo grešku. Da ispravimo grešku. Ako želimo naprijed. Jer uvijek se moramo zapitati, to je osobina pametni i ozbiljnih ljudi, ako nam nešto ne ide, ako ne možemo naprijed, trebamo se zapitati i vidjeti zašto ne možemo. Zašto tapkamo u mjestu, zašto smo ovaj, eh, nazadni, zašto smo ovakvi onakvi. Ako dublje znači promislimo e, islamske propise, zaključit ćemo <clears throat> da je vjera islam vjera koja ne prelazi granice, granice ljudske prirode i ljudske moći. Nema ništa u islamu što mi ne možemo. Allah nam nešto naredio, mi ne možemo. To je nelogično. Niti da se, da se toliko mučimo sa propisima islama da, na, da nas to satari, da nas to jel, samenje. Toga nema. Nije islam takav. Svi islamski propisi su u okvirima znači, ljudske prirode, naše prirode. Oni koji smatraju da je islam neprirodan i nerealan i da ljudskoj duši nameće napore koje ona ne može podnijeti, svoje uvjerenje crpe iz nevolja sa kojima se susreću muslimani, vi to prakticirati, jer to je preteško, to je nemoguće, to je iznad granica ljudske, ljudske mogućnosti, ljudske duše. Odakle je to shvatanje kod ljudi? Shvatanje znači dolazi iz više, iz više, sa više strana, prije svega zbog nevolja koje muslimani doživljavaju prakticirajući svoj vjer. Na zapadu, u Francuskoj, Njemačkoj, u Bosni i na drugim mjestima u islamskom svijetu zbog, čega muslimani doživljavaju te, te gobe i poteškoće. Ne zbog islama što je on, ovaj, što je on težak, što njegovi propisi nisu u okvirima ljudskih, mogućnosti, nego zbog toga što muslimani uglavnom ne žive u ambijentu u kojem bi trebali da žive, koji je predviđen za, za islam. Znači, Allah je predvidio jedno islamsko društvo, da se u njemu prakticira islam, da se živi islam. Ako nemaš takvog društva, onda ne možeš živjeti. Ne možeš se oskudno obući na sjevernom polu. Ili se ovaj obući zimski na, ovaj, na južnom polu, jako i rukavice i kapu i tako dalje. Znači, taj ambijent koji je Allah predvidio za vjeru islamu, to mora biti jedno muslimansko društvo, koje će sa svim svojim znači, zakonima i snagama koje vladaju tom društvu omogućiti muslimanu da normalno živi, da normalno diši, ne da se guši sa islamom. E, odakle, odakle, odakle dolazi znači ta poteškoća koju muslimani ovaj, nalaze u prakticiranju vjeru? To je s jedne strane. S druge strane e, imamo i pitanje nerazumijevanja islama od strane nekih grupa i pojedinaca koji islam predstaviši kao vjeru <clears throat> koja E, vjeru nasilja i prolijevanje krvi. Vjeru nasilja i prolijevanje krvi. To je jedan drugi razlog zašto oni mnogi smatraju da je islam težak, da se ne može prakticirati. Zato što je islam predstavljen kao, kao vjera nasilja, vjera u kojem treba ljudi ubijati. To je vjera koja preporučuje i naređuje svojim sedmicima da i drugi. To nije tačno. To apsolutno nije tačno. Islam zato uzvišen Allah kaže, Ama sana kila rahmetelil alemin. Mi smo te kao milo svim svjetovima poslali, ne određenom narodu. I svako ima pravo na islam. Treba ga ljudima ponuditi. Treba ga ljudima lijepo ponuditi. Treba ljudima predočiti, prezentirati islam da ga razumiju. A ne da ga shvate kao vjeru ovaj, nasilja u kojoj najveći najveći ovaj, najveći dijelo ubiti čovjeka Zamislite ako dođe neko, ja ne govorim o dušmanu islama. Dušmanima islama, bez obzira kako da prezentiraš vjeru, on je ne voli on hoće da je uništi. Međutim, o ljudima koji nisu dušmani islama, koji su možda potencionalni muslimani, koji bi sutra ako im se predoči islam, ili li prihvatili taj islam? O njima govori. I zato treba e, biti oprezan paziti kada je u pitanju prezentiranje islama. Islam oni koji su prezentirali, koji su predstavili islam u svijetu, kao vjeru nasilja, prolijevanja krvi, ubijanja svih onih koji nisu, koji nisu muslimani, oni su svakako učinili veliku pogrešku i medveđu uslugu islamu. Jer postavlja se jedno ključno pitanje. Kada, je u kada su u pitanju odnosi sa nemuslimanima, muslimanski odnosi, jeli sa nemuslimanima, je li tu osnova mir ili rat? Je li osnova mir ili rat? Po historijskim činjenicama i životu poslanika ili islam i životu njegovih pravilnih halifa i drugih halifa za njih, vidjet ćemo da islam, da u odnosima između muslimana i nemuslimana nije osnova nije osnova rat, osnova je mir. Rat je vanredno stanje, odnosno borba je vanredno stanje. I sam džihad po sebi nije cilj, on je sredstvo. Sve su ovo činjenice koje se moraju znati da bi se ispravno shvatio islam, da se ne bi pravile greške koje se pravi. Međutim, ova tema, kažem, pored toga što je osjetljiva, ona je, ona je također i <clears throat> ona je opšina, moglo bi se o njoj govoriti sa više aspekata, međutim, ja se ograničite večera samo na nekoliko. Kur'an i sunnet, mi znamo da su oni osnovni izvori islamskog učenja. Kur'an i sunnet su osnovni izvori islamskog učenja i oni jasno naglašavaju da islam sa svojim propisima došao da čovječanstvo olakša put ka sreći i blagostanju na oba svijeta, a ne da im teža. Da nam olakša put ka sreći i blagostanju na ovom i na onom svijetu. To je osnov. Zato uzvišen Allah kaže uradi dobro djelo, bio muškarac ili žena, a vjernike, mi ćemo dati da proživi lijep život, a ja ten ime na ovome svijetu. Lijep život. Život duševnog zadovoljstva i općenito lijep život. A na onom svijetu nagradit ćemo ih većom nagradom nego što su zaslužili. Znači, po ovome ajtu vidimo da je Islam došao da nam obezbijedi sreću i brodostanje na oba svijeta. Kaže uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nikoga ne opterećuje preko njegovih mogućnosti. U drugom ajetu kaže, Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoća ima. Također, uzvišen Allah Đelešanu kaže, Allah ne želi da vam pričini poteškoće, već želi da vas učini čistim i da vam blagodat svoju potpuni da biste bili zahvalni. Ovi ajeti i mnogi drugi koji nećemo navoditi, učuju na to da Allah objavio vjeru islam i šerijet islamski, da olakša ljudima, a ne da im oteža. Kaže kada je poslanik alaih se poslao Muada i Ebu Musa u Jemen kao islamski misionare, kazao im je olakšavajte, a ne otežavajte, obveseljujte, a ne rastjerujte, ne rastjerujte od sebe. To je bila osnova njihovog poziva. I jedna od osnovnih oporuka poslanika ali To je poruka, to je osnov. Kaže u drugom hadisu poslanika ali u, u istinu je ova vjera lahka. Islam je lahak. Kaže, niko se neće nadmetati sa ovom vjerom, a da ga ona neće savladati. Hadis izbježi Buharija i Nesaj. Znači, uistinu je ova vjera lahka i niko se neće nadmetati s ovom vjerom, a da ga ona neće savladati. Kako protumačiti ovaj hadis? Svako onaj ko bude zbog nerazumijevanja vjeri, zbog svoga neznanja i nerazumijevanja vjeri, nameta u sebi određene stvari koje mu sama vjera ne nameće. I zbog toga što ne razumije vjeru, e, on, njega će vjera savladati, jer se on uhvati u koštat, odnosno u hrvanje Njega će vjera slomiti i savladati. I takvih primjera imamo dosta i u našem okruženju i u našoj sredini. Činjenica je, kada je u pitanju pretjerivanja u u islamu, da je ono prisutno još od ranih stoljeća, od prvih stoljeća islama. Vi možda znate, ali eto ja ću vas posjetiti. Znači, pretjerivanje vjere, ono je prisutno znači, od prvih stoljeća islama sa pojevom Haridžija i sa pojevom Šija. Oni su prvi utemeljili pretjerivanje, odnosno vjerski ekstremizam, kako ga nazivaju tim krugovima, jel' ovaj, oni su prvi koji su to I to je problem, znači, starije koliko je stara naša, naša vjera, islam, iako su njegovi uzroci motivi različiti. U prvo vrijeme bili su samo, bili samo određeni oblici, znači, bili su samo određeni oblici tog pretjerivanja, od koji je najpoznatiji tekfir. Proglašavanje ljudi nevjernicima zbog počinjenog grijeha. Mi znamo da je e, islamsko vjerovanje da čovjek zbog, zbog počinjenog velikog grijeha nije nemuslima, on je veliki grijeh. Međutim, to zastranjivanje, akajtsko zastranjivanje koje je nastalo u prvom, prvim stoljećima Islama, znači uvele su Haridžije. Mi znamo da su Haridžije, e, da je to sekta koja je dan danas poznata, i ona poprima različite forme. U, nekim vremenima se, se nazivaju ovako ili onako, ili se ne nazivaju nikako, ali se mogu prepoznati po, istom, po istim ubjeđenjima, istoj ideologiji, istim jeli, e, razumijevanjima islama. Znači, to oni su bili poznati po svojoj vanjskoj pobožnosti. Izuzetno su bili pobožni. Da je poslanik kada je sam ukazivao jeli, ovaj, da će se oni pojaviti, da ćemo mi, odnosno da će muslimani tog vremena prezirati svoj namaz i svoj post, gledajući na njihov, kakav je njihov jeli, namaz, kakav je njihov post. Ali kaže, oni će izlaziti iz vjere kao što strijela, izlazi, kao što strijela izleti iz luka. Znači u to prvo vrijeme bilo je samo, bilo je pretjerivanje uvjeri, ali ono se shodilo na novu formu tekfira, proglašavanja muslimana nevjernicima ili osuđivanje za nevijestvo zbog počinjenog grijeha. Vidjet ćemo kasnije da je da su Haridžije bile glavni uzrok nastanka novih formi pretjerivanja u vjeri i vjerskog ekstremizma. Znači kako je ljudski život postaje dinamičniji, kako se, dru, kako se društva razvijela, kako su postajala kompleksnija, e, ti oblici se povećava, i danas imamo mnoge oblike pretjerivanja u Imamo ih sigurno na desetine, ali ja ću ograničiti samo na neke od njih, na one koji su najzastupljeniji u muslimanskim društvima i u svijetu i koji donose najviše štete općenito muslimanima, kako pojedinačno, tako i znači, na širem planu muslimanskom umetu. Prvi oblik pretjerivanja u vjeri jeste dozvoljavanje nasilja i terora u ime vjeri. Dozvoljavanje nasilja i terora u ime vjeri. Ondje gdje, gdje mu islam ne daje mjesta. Gdje ga islam, znači, apsolutno negira isključuje. Znači, svako ko imalo poznaje suštinu islamskog učenja, zapitat se kako se vjera, koja je milost čovečanstvu, lama sanak ila rahmetel Kako se ona uopće može dovesti u vezu sa, sa terorom i nasiljem, rušenjem, ubijanjem? Imamo i tekako povoda da govorimo o ovoj temi. Jer mnogi muslimani u proteklih šest, sedam ili više godina su bili u dilemi, u istinu, ono što se dešava u svijetu, 11. septembar i prije, a naročito nakon 11. septembra, ubijanja, bombe, ovo što se danas dešava po Iraku, gdje eksplodira bomba i ubije desetine civila, ubije, ovaj, ubije neke vojnike, tam policija, ubije više civila, djece strada i tako dalje. Ovaj, kako se to može uopće protumačiti? Može se to uopće dovesti u vezu sa islamom? Svako se od nas pita tako. Svako od nas traži odgovor neko čuje različite odgovore. Mi smo čuli različite odgovore na, na to. Neko će to odobravati, tako. Čuli smo i odgovore koji odobravaju to. Kaže, jes, to je, to je borba za islam. To je vraćanje milo za drago. Međutim, ako dublje razmislim, ako dublje promislim o suštini islamskog učenja, o tome o čemu smo malo prije govorili, da je islam došao da ljudima malo ovaj, da im otvori put da na ovome svijetu i na onome svijetu, doći mu nedumicu, vjerujte, doći mu nedumicu i kazati kako ovaj, može da Islam dozvoljava takva sredstva, nećemo govoriti o cilju, nego takva sredstva da za postizanje cilja. Ja hoću da proširim Islam na, ovaj, na svijetu, idem ubijeti ljude, idem srušiti zgradu, zato što u toj zgradi od hiljada stanovnika živi jedan nevjernik koji treba ubiti. Ubiću njega još još stotinu nevinih, nedužnih ljudi. To logika, to ne može se logički pojmiti. To islam ne može nikako da odobra. Nema to kolateralna šteta, kao što kaže. Kao što to drugi odobravi. Nećemo govoriti o drugom, o nasilju s druge strane. To ćemo drugom temu, drugom priliku. Mi govorimo o nasilju koji čini muslimani u ime, u ime islama. Kako se to može pojmiti? Eto, radno ste vi, pa sam sebi odgovorite. Znači, mi smo svjedoci u posljednjih nekoliko, znači, decenija možemo kazati, da se, da se ta, to nasilje i teror da, u ime slama da se raširili, izuzetno su, znači, se raširili, navišto nakon 11. septembra 2001. godine, znači, nema dana, samo ako pratite vijesti, da u sredstvima informiranja nećemo za novi bombaški sam ubilački napad, gdje su ubili, i bitno sad ko je ona i šta je ona htjela. Recimo, Benazir Buto ubiše tu političar koja e, dolazi iz muslimanskog naroda, pored toga što je tu je stradalo stotinjak ljudi, stotinjak ranjeno i tako dalje, može se to opravdati islamom? Ja vam kažem odgovorno, u svojim ime govorim da se to ne može opravdati islamom. To se ne može opravdati islamom i u ime islama. A sad, da li to radi muslimani, ako radi, zbog čega, o tome ćemo kasnije govoriti o uzrocima, zašto ljudi sebi ovaj, odobravaju ove stvari, Šta su glavni uzroci toga? Da ove, kada čujem ove informacije, to znači od njih se krv ledi u žilama. Ovaj, kaže, bombaš bombaš ubica se raznio i ubio e, deset prolaznika civila, među njima djeca, mi to vidimo i svojim očima, e, da bi ubio neka, nekih pet ili šest policajaca koji su isto muslimani, ali su eto, radi za vladu i tako. Ako se vratimo u historiju Islama, naćemo da je taj fenomen nasilja i terora, da je u ime, terora u ime vjeri, star koliko je stara i sama historija. Malo ćemo se na to vratiti, na historiju. Da vidimo da li u historiji Islama ima slični primjera na osnovu koji bi se mi mogli pozvati i Islam to dozvoljava. Jer ja evo dokaza da Islam dozvoljava masovno ubijanje radi znači, ovaj, kao sredstvo da bi se postigao neki cilj. Ako se vratimo u historiju vidjet ćemo znači, da su poznata tri termina u engleskom jeziku koji se koriste, znači, a od, odnose se na različite vidove terora u ime vjeru. To su termini zeloti, asasini i termini tu, zovu se razbojnici ubojice. Inače, zeloti su jevrijska grupa. To je prvi, prva grupa koja je činila teror u ime vjeri u ime svoje vjere. Prvi su jevreji. Zvali se Zeloti, jevrejska grupa, <clears throat> koja se borila protiv rimske uprave u Palestini u periodu između šeste godine mhm. nove ere i 135. godine nove ere. Kaže, oni su vjerovali da su pozvani od Boga, da vodi rat protiv sila mraka rimske carevine. Kaže, oni su vršili atentate, boli su znači, nožom, a meti su im bili rimski službenici, jevreji koji su surađivali s njima, s rimljanima i tako dalje. Znači vidimo da se a, ubijanje nasiljem i vere pojavilo već odavno. Druga grupa su asasini ili hašašini, oni koji jedu hašiš. Oni su šiitska grupa. Šiitska grupa Ismailija, Ograna i Knizarija, kaže, koji su bili aktivni u Iranu, Siriji, između 1099. godine i 1256. godine. Kaže, pozivali su povlačenju u izolaciju, u izolovana mjesta gdje su po ismailijskom učenju iščekivali Mehdiju, jel spasitelja, kao što ga iščekuju danas muslimani. Kaže, na putu širenja svoga učenja koristili su nasilje i terorističke metode protiv sunija, evropskih krstaša i mongola. Jedan od znači, centralnih koncepata nizarijskog učenja je fida, odnosno žrtvovanje vlastitog, vlastitog života za nekog drugog. I treća skupina, za koju se u historiji veže e, vjerski, vjersko nasilje su tugsi ili oni koji znači na našem jeziku e, znači prevaranti ubojice, kaže oni su bili članovi tajne organizacije obožavatelja Božice Kali hinduskog simbola terora i razaranja. Ovo je ukratko, ovo su tri skupine u historiji koje su koristile nasilje u ime vjere. I nijedna od njih naravno nije bila na pravom putu, bili su u dubokoj zabludi. I vidimo da u historiji općenito vjeri ne ovaj, nije postojalo nešto što se zove nasilje u ime Islama. Nasilje u ime Islama. Islam je sam po sebi e, vjera milosti, vjera prosperiteta i opet se vraćamo na ono prvo sam govorio. Znači vidimo da u historiji nije bilo ovaj, nasilja kad u pitanju istorije slava nije bilo nasilja u ime vjeri. Tek krajem 70. godina pojavljuju se grupe koje su u ime vjere, odnosno ime vjerskih ciljeva, ime islama, koristili metode nasilja i terora i naravno ove grupe se vezivale uglavnom za, za islam. Većina tih grupa se vezivala za islam. Što se tiče muslimana, broj, broj grupa i pojedinaca, organizacija po u ime Islama sprovodi djela nasilja i terora u posljednje vrijeme se sve više povećava, naročito nakon 11. septembra. To je jedno, jedno goruće pitanje, jedan vrući krompir koji je ovaj, na koje mnogi e, ne mogu ili ne znaju da daju odgovor i najveći autoriteti današnjice e, kad u pitanju ovaj problem Eh, vrlo često ne daju otvorene odgovore. Šta su uzroci faktori eh, religijskog, odnosno vjerskog terorizma i nasilja? Brojni su faktori koji su direktno ili indirektno utjecali na pojavu nasilja i terora koji se poziva na vjeru. S obzirom znači, da je tema sama po sebi opširna, ja ću ovdje navesti samo neke faktore. Prvo, neuspjeh vladajućih elita u islamskom svijetu da izgrade države e, kojima će vladati pravo, koje će biti znači e, države e, pravni. To nisu znači uspjeli u islamskom svijetu, odnosno nisu htjeli da to napravi. Drugo, jačanje tekvijskih, tekvijskih ideja među znači, islamskom omladinom i širenje naravno tih ideja u svim krajima islamskog svijeta. I treći uzrok je američko-saveznička invazija na Afganistan, Irak i druge muslimanske zemlje. To su znači direktni uzroci nastanka nasilja koje se čini u ime islama. E, drugi vid, odnosno drugi oblik pretjerivanja uvjeri koji se ne veže znači za nasilje, veže se sasvim nešto drugo, to je idealističko gledanje na društvo idealističkog gledanja na društvo. Znači jedna od prepoznatljivih osobina grupa i pojedinaca koji zastranjuju i pretjeruju uvjer idealistički pogled na društvo. Takvi vjeruju da jedno muslimansko društvo mora biti društvo meleka koji ne čine ni velike ni male grijehe i u kojem vlada samo dobro, ljubav, jedna sveopća pokolnost Allahu i predanost vjeri, bez ikakvih propusta i nedostatka. Nažalost, kod mnogih nas često se nađe jel, ovo idealističko gledanje na društvo, mi bi svi željeli da imamo jedno takvo društvo koje vlada dobro, moral, čestito, svi ljudi dobri muslimani, međutim to je, to je, ne, to je jedna utopija. To je jedna utopija naročito i poznim vremenima. I do čega dovodi ovaj, ovako idealističko gledanje? Vidjet ćemo da dovodi do očaja, beznađa i do posjezanja za određenim metodama koje, znači, da bi se ubrzala stvar da bi se ovaj, donio hajr islam, ovaj, ljudi posježu za nekim metodama da bi preko noć promijenili svijet. Ako se ipak u društvu nađu grijesi i prijestupi, onda tako društvo nije islamsko, nego džahlijetsko ili bezbožničko i tako dalje. Nema sumnje da ovakav pogled na društvo, pretjerivanje, pregonjenje i nerazumijevanje samog islama i stvarnosti u kojoj živimo. Takvi zaboravljaju da ljudi nisu bezgriješna lava stvorenja i da je zaborav, nemar i griješenje dio njihove prirode. Znači ne možemo očekivati od ljudi da budu meni. Griješenje, zaborav, nemar, posustajanje, to je dio naše prirode, to je normalno. <clears throat> Kaže poslanik Ali to sam je rekao, svi ljudi griješe, a najbolji griješnici su oni koji se često kaju. U drugom hadisu je također rekao, kada ljudi ne bi griješili, Allah bi stvorio druge ljude koji bi griješili, kajali se. Kaže, a ja bi im opraštao, to je Allah bi im opraštao. Ne smije se zaboraviti da su griješi i griješenje bili prisutni čak i među najboljim sredbenicima ovaj, Islama, to je među, među ashabima poslanika Muhammeda ali Oni su bili najbolja generacija svih vremena. Kaže poslanik ali najbolji od vas su oni moja generacija, zatim oni što slijede, pa oni što slijede i tako. Znači oni su bili najbolja generacija. Stoga ću navesti jedan ili nekoliko primjera hadisa koji nam potvrđuju da su se među oskarba dešavali i veliki grijesi, kao što su ubijstva, su bijeli jedni, kao što je blu, krađa, kao što je pijenje alkohola i drugi. Ovo ne govorimo da sad kažemo da, da bi neko ne pogrešno shvatio, da je to normalno, to su bili grijesi i onda i danas su grijesi. Ali kažem da se dešavali, bilo je slučajeva da se dešavali, i laž, i krađa, i svašta nešto. Kaže, kada je poslanik, o, jedan od tih primjera sljedeći, kada je poslanik Ali Islam obavijestio shabe o Israu i Mirađu, mnogi su se odmetnuli od Islama i kazali, ovo je tako nam Allaha jasno, tako nam Allaha Kaže, kamili od Mekije do Šama je potrebno mjesec, odlasku i mjesec u povratku. A Mohamed tvrdi e, da je tu razrednu prešao u jednoj noći. Tada se, kaže, mnogi odmetnuli od Islama. Ovo je znači iz e, dijela Di. E, Kaže Abu djelangu da je, da je jedan čovjek od muslimana došao Allahu poslaniku a.s. u i rekao mu Allahu poslaniće, ja sam učinio blud. Otvoreno priznao, učinio sam blud. Poslanik se okrenuo od njega, kaže ovaj čovjek se okrenu prema njegovu licu i ponovo mu reče Allahu poslaniće, ja sam učinio zinaluk ili blud. A poslanik se opet okrenu. Čovjek to isto ponovi četiri puta. Pa kada je četvrti puta priznao protiv sebe, posvjedočio, poslanik ga je pozvao i pitao je li pri tebi ludilo, odnosno jesi li normalan, a on je odgovorio jesam normalan sa posanić poslanić. Kaže jesi li oženjen, upita ga poslanik, da odgovor odgovori on. Poslanik zatim reče vodite ga i kamenujte, odnosno izvršite širijetsku kaznu. znamo da je ovaj, za oženjenog kazna kamenovanje, znači do smrti, ako počini. Ovo je drugi primjer. također se prenosi od Ebu de Lambu da je rekao poslaniku je doveden jedan čovjek koji se opijao, a poslanik reče kaznite ga. Kaže Ebu neki od nas su ga udarali rukama, neki obućom, a neki odjećom. Kada je ovaj čovjek otišao, neki ljudi rekoše Allah ga ponizio. A poslanik reče, ne govorite tako, ne pomažite šeitana protiv njega. Znači ovo je primjer da su neki bili, da su da smo im se da piju. Također da Ebu Horere od Allah se prenosi da, je Allah poslanih sallallahu alaihi sallam jedne prilike prošao pored gomile hrane. Kad pa je zavukao je svoju ruku u hranu, to je bila pšenica. I našao da je, da je ona vlažna. Šta je ovo vlasniče znači, hrane upite? Kaže on odgovori, malo je pokisla. Allahov poslanić. Kaže, a zašto to nisi stavio na da ljudi vidi, što si to stavio dole, sakrio? Upita, upita ga poslanik i dodade, kaže, ko vara nije od nas. Ovo je povijek hadisa koji se često navodi kada kaže na ko vara nije od nas, nije na našem putu. Taj čovjek je stavio mokru, mokru pšenicu dole, da se ne vidi varo je, kao što kod nas radne na pijaci. je naprijed E, dobar paradajz paprike ili voće, povrće, ono što ne valja, stavi dom i vagaju u listu. Znači sve sto primjer koji su bili ovaj, prisutni u društvu i vremenu poslanika, ali i salat mi govori da je teško zamisliti, očekivati jedno idealističko, jedno idealno društvo. To je idealno društvo gdje nema griješenja. Ja ne govorim i ne želim time opravdati o ono naše stanje, današnjeg našeg društva, ali ovo je jedan, jedan od vidova pretjerivanja u Jedan od razloga zašto ljudi ovaj, dođu u situaciju beznađa i očaja više ne, ne vidi ovaj, svijetu budućnost za islam. A uvijek treba biti optimista i uvijek gledati svijetu budućnost. Treba obići ona mjesta gdje su ljudi pokorni džamije, mjesta gdje se ljudi okupljaju, pa da nam to dadne ovaj, optimizma i nadi da uistinu svijeta budućnost pripada pripada islamu i muslimanima. I treći vid, s njim ću i završiti, ovaj, e, jeste pretjerana strogost prema sebi i prema drugima. To je jedan vid e, pretjerivanja u vjeri koji je e, često prisutan kod muslimana, pretjerana strogost i prema sebi i prema drugima. Da, naravno, među današnjim muslimanima možemo naći primjere pretjerane strogosti kako prema sebi, tako i prema drugima, odakle dolazi ta strogo vidjet ćemo jer kasnije, uglavnom dolazi zbog nerazumijevanja islama, zbog uh, svrstavanja svih propisa, odnosno guranja svih propisa u jednu žaku, jer nije sve na istom stupnju obaveznosti. Vi znate da ima nešto u islamu što je, što je e, farz, odnosno što je vađib, obaveza, ima nešto što je mendub, nešto što je mustehab, pohvalno, ima nešto što je haram, čisti haram, ima nešto što je sumnjivo, ima nešto što je pokuđeno, tako dalje, ima nešto što je dozvoljno, što je muba. Ako sve te stvari guramo jednu vreću, onda smo napravili kuću I onda nam se sve što dešava. Da sebi nametnemo stvari koje nam sam ne nameće, nisu obavezno mi se, mi se opteretili time. Ili da natovarimo na sebe jedan veliki teret, a ne možemo ga ponijeti. A u tom teretu ima onoga što možemo ostaviti, što možemo odbaciti odnosno staviti po stranu i onda umjesto da sebe olakšamo, mi guramo, guramo i ne dođemo do cilja i taj nas teret slomi, slomi nas. Ne uspijemo. Posebno ovim e, vremenima kojima mi živimo. Ove stvari se moraju poznavati. Jer onda ćemo napraviti zbrku i u svome razumijevanju slama i u razumijevanju slama kod naše porodice i naših ljudi, naših ovaj, prijatelja koji iz nas kružuju i tako dalje. I naravno doće tu do različitih posljedica. Zbog toga ja se vraćam opet na, na, ovaj, na suštinu Islama, a to je da čovjek robuje Allahu, da mu ne čini širk, da se kloni onoga što Islam strogo, strogo ovaj, zabranjuje. To je suština islamskog učenja, suština Islama čovjek robuje Allahu da mu ne čini da izvršava Allahove stroge naredbe i da ovaj, se kloni njegovi strogi za. To je u jednoj rečenci islam. Kao što je kada je Islam to sam pojašnjavao ashabima, onim pojedincima koji su dolazili iz pustinje govore, Lavo, poslaniće, kaže mi šta je to islam, jer nema ja vremena više dolazite. Ja sad došao da mi kaže kako ću do dženeta. kaže, vjeruj Allaha, klanjaj namaz, posti, daj zekija, tobe Kaže, samo to, kaže, samo to. Kaže, ja neću više ništa ni dodatni ni A kaže, poslanik Alek Sram, ako bude iskren onome što je kazao, bit će stanovnika dženeta. Znači, Islam je tako jednostavni lahak i za razumjeti i za prakticirati. I kaže kada je u pitanju ova pretjerana strogost prema sebi i drugima, ona je prisutna u našem životu, htjeli mi to priznati ili ne. Pretjerana strogost u vjeri je posebno negativna i pogubna kada se radi o ljudima koji su nanovo prigrli islam i muslimanima koji žive u neislamskim društvima. Kao što je naše društvo, naše društvo ne islamsko. Te recimo muslimanima koji su, žive kao muslimanske manjine. Mi smo muslimanska manjina na ovom prostoru. Prostor Balkana i prostor iako uh, e, zbog nerazumijevanja islama, ako sebi, ako sebe opteretimo nekim manje bitnim stvarima u vjeri, ili sitnicama koje nam mogu ovaj, opteretiti našu vjeru, koje nas mogu usporiti, koje nas mogu satrti, sigurno ćemo sebi otežati i sebi i drugima. Kada su u pitanju spomenute kategorije ljudi, neophodno je uzeti u obzir prioritete te, te postupnost u vjeru. Postupnost, da čovjek sam, kad on ulazi u vjeru, da ulazi postupno, da uzme ono što su temelji, pa da se poslije nadograđuje. Da se ne preoptereti, pa da mu ne postane vjera teret, pa je ostavi nakon mjesec dana godina. To nije cilj, to je problem. Tako je poslanik Ali Isla, to se je odgajao postupno, postupne nared. Spomenuti pojedinci, grupe, znači, vrlo često u običnom svijetu, u obavezu stavljaju ono čime Allah nije obavezao i odabiru recimo najstrožija mišljenja, kad uzet ćemo najstrožije mišljenje, to je kažeš, nije uvijek najstrožije mišljenje, najstrožije. Nije to pravilo, uzet ću najstrožije pa će biti, pa će Kaže, i odabiru najstrožija mišljenja, iako postoji razlog da se ljudima olakša. Islam, recimo, nam, nalaže da se u momentima poteškoće i tegova prihvate i uzmu olakšice koje nudi šerijat, jer osnovni cilj je ljudima olakšati vjeru životu olakšati si vjeru život. Recimo, za vrijeme posta postoje olakšice, onaj ko ne može da posti, neće posti zbog bolesti određenih razloga, kad smo na putu postoje olakšice i za namaz, i za post, i za mnoge druge propise. I svi ovi primjeri ukazuju da je Islam došao da nam olakša vjeru, da na tom putu vjere dođemo što lakše do cilja, do lavu zadovoljstva i da na, onaj svijet odemo, a da Allah bude zadovoljan Prema tome nije ispravno da se u svakom slučaju uzimaju najstrožija mišljenja, jer tako će se ljudima otežati njihova vjera, a samim tim i ovo dunjalučki život. Mi nećemo govoriti o detaljima, primjer, gdje se recimo čovjek, ovo su kompleksna, teška vremena. Ko hoće, će da se povuče, da živi sam u svojoj kući, ovaj, da se ne miješa ni s kim njemu je lako. Međutim, ko će da živi u društvu, da se integrira, da živi, da a bude dio ovog društva, njemu je teško. I zato mnogi dolaze u različite situacije, šta ću, došao sam u situaciju, kako ću postupiti. Došao sam u ovu situaciju, kako ću postupiti. I ako su uvijek budu uzimali najstrožija mišljenja, ljudima, ljudima će se otežati. Treba gledati, ako postoji olakšica po tom pitanju, da se ljudima olakša, se kaže, po tom pitanju sam daj olakšicu, pa privati ta olakšica je da uradiš to i to. A ne da uzmi, uzmite to, uzmi najstrožije mišljenje, ne može. Pita čovjek, došao sam recimo, bukvalno navodim, do zida, nema više nikud, zid debel, ću, neka moraš prziti. Ne mogu debel zid, ništa glavu. Bukvalno dođemo u takvu situaciju da ljudima e, kažemo e, to ne možeš, ali mu ne dajemo alternativu. Ne dajemo mu zamjenu, izlaz. Ako kažeš čovjeku ne možeš izići na vrata, jer su zaključane, moraš mu naći alternativu. Moraš mu naći izlaz kazati, u tom slučaju ću A ne, ne možeš izići gotovo. Ne možeš to uraditi gotovo, ne mogu. Došao sam u čor Soka, nema više izlaza, ne možeš i gotovo. To su ta stroga mišljenja koja ljudima otežavaju. I naćemo da zbog takvih fetvi i odgovora da su mnogi ljudi došli, znači, u čor sokak i napustili vjeru. Pustili znači, nisu vidjeli alternativu, nisu vidjeli uopće ovaj, budućnosti u, u takvoj vjeri. U pretjeranu strogost u vjeri svakako ulazi i to da svijet uzimamo na file i mustehabe kao da su farzovi, pokuđene stvari kao da su harami. Zaboravlja se, znači šta su to temelj vjeri. Pa ću navesti opet ovaj hadis jedujina koji je pitao obavezama koje Islam nalaže, poslanik mu je rekao pet vakata namaza, E, dalje kaže zekat i post mjeseca Ramazana, kaže Beduin ga je upitao jesam li išta drugo obavezan, ne osim ako želiš e, dobrovoljno. Kada je ovaj čovjek otišao i rekao je, tako mi Allaha, na ovo neću ništa dodati ni oduzeti. A poslanik Ali Salat je na to rekao, spašen je ako je iskren bio. Spašen je ako je iskren bio. Znači ovo su, draga braćo, samo neki primjer e, pretjerivanja u vjeri i u ime vjere koje se može naći u današnjim muslimanskim društvima, pa i ovdje kod nas, mi smo spomenuli tri, jer rekli smo da je to učinjenje nasilja i terora, terora u ime vjere, pretjerana strogost prema samom sebi, jeli, idealističko gledanje na društvo. Mi imamo i druge primjere, kao što je e, primjer tekfira, koji je posebno u zadnjih nekoliko godina aktuelan na našim prostorima, gdje se muslimani neselektivno proglašavaju nevjernicima zbog određenih postupaka, ne uzimajući obzir su se ispunili svi uvjeti da se, da se za nekoga kaže da je nevjernik. I to su pojave, vjerujte, samo malo dublje razmislite o njima, koje i te kako mogu nanijeti onaj, štetu islamu muslimana u novim prostorima. Smutnju koju nema kraja. Mogu napraviti smutnju koju nema kraja da, mu, da se muslimani međusobno ovaj, optužuju, proglašavaju nevjernicima i do te mjere da se počnu ubijati. E to je vrhunac smutnje. To je vrhunac smutnje kad se muslimani između sebe počnu ubijati. Nakon toga još nema smutnje. I opet sad na kraju ću ovaj, se osvrnuti na uzroke. Šta su uzroci pretjerivanja i zastranjivanja Prvi uzrok je neznanje, džehl. koji ima različite svoje forme. Nažalost, danas mnogi pojedinci, običan musliman, sasluša stotinu predavanja, e, pročita desetine knjiga i pomisli da je, da je učen i da zna. I počne razumijevati vjeru na svoj način, tumačiti vjeru na svoj način i naravno sprovoditi takvu vjeru u ovaj, u svom okruženju i napravi bučku riš. Mi znamo da je vjera, da je, nauka o vjeri, da je ona e, široka. To nije naučiti par hadisa, da je, to, da je to nauka kao i sve druge nauke, kao što je medicina. Medicina je li široka nauka i niko, e, niko od običnog svijeta, od muslimana, neće sebi dozvoliti da pročita jednu brošuru ili knjigu iz medicine i da postane specijalista, doktor iz hirurgije ili stomatologije i tako da. Pa da daje ljudima fetve u medicini. Čovjek mu dođe i kaže, boli me to ili imam te probleme, on mu dane ovaj, neku fetvu i čovjek umre. Umre mu tijelo, a opasnije je davanje fetvi u islamu. Naročito ovaj, kada su pitanje ovaj, osjetljiva pitanja. Čovjeka tada duhovno možete ubiti, duhovno ga ubiti. Znači, prvo je džeh neznanje i to je manji, manje opasan razlog. Čovjek ne zna i ako shvati da ne zna, dobro je. On će kazati, ja ne znam i neću puštati u Drugi razlog je nerazumijevanje vjeri. Čovjek zna i ima, znači, e, elemente znanja. Ima dobro znanje, međutim, pogrešno razumijeva vjeru. E, to je slučaj sa onim pojedincima i grupama koje su se okrenule tekfiru i proglašavanju muslimana, znači za nevjernike i tako dalje, zbog grijeha, pa čak i zbog sitnica neki, ne zbog velikog grija, zbog sitnice, manja od velikog grija proglasi ga za To znači nije nedostatak dokaza, ima dokaz, pročitao mnoštvo knjiga, zna mnoštvo hadisa, ali te hadise nije pokopšao kako treba, nije razumio kako treba. Otišao u drugu krajnost. E, kako dolazi do toga da čovjek ima dosta znanja, ima solidnog znanja, e, zna dosta hadisa, zna dosta Kur'ana, a po tom pitanju luto, po mnogim pitanjima vjere, osnovnim pitanjima vjere za luto. Jer on je jedno od osnovnih pitanja vjere je ko je nije. Ako nije osnovno pitanje islama. Ko je musliman nije, na tome se, zato se sve veže. I na tome se sve temelji. Glavni razlog je uh, strasti. Ili, to je prvi razlog, a drugi razlog je uh, neutemeljeno znanje. Uh, sticanje znanja samostalno, samoučki. Morate, ako učite određeni zanat, morate pred majstvom. tako, ne morate doći po knjigama, učiti, postati, ovaj, postati doktor, specijalista po knjigama, ne morate. Morate učiti kod, kod doktora, kod profesora, ići na specijalizaciju, na praktičnu nastavu, na praksu i tako dalje. Tako isto u islamu. Ako sami učite islam, ako niste učili pred ovaj, doktorima, profesorima koji imaju diplomu i e, čije znanje i razumijevanje islama je potvrđeno komisijski, dobili su i džazu, i džaza je ta dozvola, jel, to, je, to su muslimani uveli. I u prvim stoljećima nisu mogli svi govoriti o hadisu, o fiku, dok nisu dobili i džazu, i džazet nam, da priča tome, To je današnja diploma. Međutim, kažem, kada je pitan, islam, svako sebi daje diplomu i džazu i priča o vjeri i to se desi da ljudi samoučki uče, samoučki stiču znanje, pogrešno shvataju ovaj, islam i tako ga tumače i, širi šire nerazumijevanje islama među drugim ljudima i tako To je znači jedan razlog je neutemeljeno znanje i nesticanje znanja pred učenim ljudima, a drugi, su, drugi je sljeđenje strasti i hirova. Ljudi vrlo često i znaju šta je isto, vjerujte. Ali zbog, svoje, zbog e, bolesti svoje duše, zbog sljeđenja strasti i hirova on ne može da, da ovaj, prizna istinu. On ne može da se odvoji svoga mišljenja, on je svome mišljenju pristrasan, e, uporan i tako dalje. I čini medveđu uslugu islamu. Ovo su znači osnovni oblici pretjerivanja u vjeri koje možemo naći u našem društvu danas. I ovo su osnovni razlozi tog pretjerivanja, kažem ponovit ću, prije svega to je džehl, odnosno neznanje i nerazumijevanje vjeri, a nerazumijevanje vjeri se dešava zbog slijedženja strasti i hirova i zbog neutemeljenog sticanja znanja pred učenim ljudima. Znači, znanje koje nije sistematski. Ja molim uzvišenju Allah subhanahu wa ta'ala da nam ove trenutke koje smo proveli ovdje upiše u stranice naših dobrih dijela i da nam omogući da ispravno stičemo znanje o vjeri i da ispravno razumijemo vjeru, jer to je sigurno glavni razlog sreće i na ovome i na ovome svijetu. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم da vas Allah nagradi što ste lijepo slušali.